Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi hayoti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi hayotini tuvandikidek 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi Madinda parokandichilik va har xil fitna fasodlar yamrab ichki jihatda qalaymaqonchiliklar ko'p yuz bergan tashqi jihatdan dushman kuchlar madinaga tajovuz qilib kelib musulmonlarning hayoti va mol mulki ig'ir xavf ostida qolgan o'tkinchi davr bosqichi bu ansiz bosqich hijriyaning oltinchi yili zulqayda o'n birinchi oy iyda Hudaybiya shartnomasining imzolanishi bilan oyoqlashdi. ikkinchi Makka qo'shinlari bilan tinchlik kelishimi o'rnatish bosqichi. Bu bosqich Hijriyaning 8-yili Ramzon oyida Makka fath qilinishi bilan oxirlashdi. Ham bu davr har qaysi al podshohlarini islomga da'vat qilish bosqichi bo'lib qoldi. 3. Jimi xaloyiqlar top-top bo'lib Alloh taolaning diniga kirish bosqichi. Bu har qaysi qabila oymoqlar va qavm jamoatlarning Madinaga al bo'lib elçi əvətiş tolqını yuqur pəlliga ko'tarilgan bosqichdir. Bu bosqich Hicriyaning 11-yili Rabbul Avval 3-oyida boshlanib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgunga qadar davomlashdi. 1-bosqich Madinaning hijrat mazgildagi vaziyati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning madinada ahvoli bir biriga tutdin o'xshashmaydigan mundaq uch xil tabaqadagi odamlar bilan to'g'ri va odil munosabat o'rnatishga to'g'ri keldi u yana har bir tabaqadagi kishilardan xarakteri o'xshamaydigan turli masalalarga duch keldi birinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oq ko'ngil va sobdil sahobalari alloh taolo ulardan rozi bo'lsin ikkinchi tehich iymon etmay turayotgan mushriklar ular madinadagi yerlik qabila aholilari edi Üçüncü, Yahudiler. Ula Ərəbləgi nisbətən yat millət idi. Əshablarına nisbətən duş gələn məsələ şu ki, Mədindəki şərait Məkkədəkiyə oxşamaydı. Ula Məkkədəki çağda gerçə fikir cəhətdə birlik gələn öm um inaq, birli məqsəd, birli nişanğa qarab ilgirləyətən bolsunmu, lekin ula kelib çıxışı bir-biriga oxşamaydığan xilma-xil ailələrdən idi. u ko'chadan bu ko'chaga qo'g'ilib yuradi ularning hokimiyat ishlariga ozroqmi aralashish huquqi yo'q bo'lib barliq huquq dushman kuchlarning qo'lida edi shunga ular uya ya'ni makkada insoniyat jamiyatida bo'lishga tegishli esil fazilatlar mujassamlashgan bir islomiy jamiyat barpo qilishga qodir bo'lolmagan edi shuning uchunmi Qur'on Karimning Makkada nozil bo'lgan surlarning faqat islomiy aqida prinsiplari va har bir shaxs amal qilishi mumkin bo'lgan shariat ahkomlarini bayon qilish va yaxshi odam bo'lish xayri ehsonliq bo'lish axloqli bo'lish va razil pastkashliklardan xoli bo'lishga targ'ib qilish bilan cheklanganligini ko'ramiz ammo madinadachu bu yerda musulmonlarning huquqi boshdan oxir o'zining qo'lida bo'ldi hech kishi ularning ustidan hukmronlik qamchisini o'ynatolmadi hamda ularga yukselish taraqqiyot turmuşni yaxshilash egilik tiklash siyosat belgilash hukumat tashkil qilish, tinchlik o'rnatish va tinchlik o'rnatish uchun urush qilish, halol harom toat ibodat va adab axloq deganga o'xshash hayoti dunyoning ishlarini inchiklab tartibga silish va o'ngshash uchun borlig'i bilan otlanish fursati yetib kelgan edi. Shundoqla o'zaro hamkorlashib, har qaysi jihatda jaholiyat jamiyatiga o'xshashmaydigan insoniyat dunyosidagi har qandaq bir ilg'or jamiyatdan alayida ustun turadigan va 10 yil mobaynida musulmonlar mislsiz jafo mushaqqat badiliga tortgan bu islom davlatining vakillik mas'uli bo'la oladigan yangicha bir islom jamiyat qurib chiqishining vaqti soati yetib kelgan edi. Hammaga ayonki, har qandaq bir jamiyatni mushu yo'sinda barpo qilib qurib chiqish bir kun, bir oy yoki bir yilda bitadigan ish emas edi. balki uningga jamiyat a'zolarining ong saviyasini tadrijiy yuqori ko'tarish olijanob fazilatli ishlarga ko'ndirish va ta'lim tarbiya qatorliq yetaklash bilan birga din va shariat ahkomlarining takomillashishi va qonun amr farmonlar to'liqlanib kishilarning harakatining shariat andisiga tushishi uchun ma'lum jarayon ketadi alloh taolo bu shariatning amr farmon qonun nizomlarini mukammallashtirib berishga kepil edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alloh taoloning ashu shar'iy qonunni ijro qilishga uningga ongliq rioya qilishga yetaklashga va musulmonlarni tarbiyalab yetildirib alloh taoloning olloh ummatlarga ya'ni yezishni va o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni ya'ni muhammad alayhissalotu vassalamni evatdi u yana payg'ambar ularga qur'on oyatlarini o'qib berdi ularni gunohlardan pok qiladi ularga kitobni ya'ni qur'onni va hikmatni ya'ni payg'ambarning sunnatini o'gitadi so'ri jumua ikkinchi oyat ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri nishonni bo'ylab yo'l boshlab minishga mas'ul bo'ldi sahoba kiram roziyallohu anhumalar qur'oni karimga butun vujudi bilan yuzlandi ular qur'oni karimning ahkom va amr farmonlarini o'zlashtirishga oldiraydi va har qandoq bir ahkam nozil bo'lsa xushalliq bilan qabul qiladi xo'sh bu masalalarni tafsili bayon qilish bizning tadqiqot mavzuyimiz emas shunga biz bu haqda mushunchalik to'xtalamiz bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning musulmonlarga nisbatan hammadan avval qilishga tegishli ishi shundoqla islom davati va ilohiy elchilikning asosiy nishoni bo'lsimi lekin u yanada undoq jiddiy masala emas edi Chunki uningdan boshqa bu yerda yuqorida erkinimizdek jiddiy hal qilishga tegishli bir qancha masala mavjud bo'lib turyotadi. Birinchi musulmonlar masalasi. Ular ikki qismga bo'lingan bo'lib, biri o'zining tug'ilib o'sgan makoni, ona yurti va mol dunyosi ichida omon eson va g'amsiz yashayotganlar. Ondaqlarning kundalik turmush lozimatliklaridan o'ziga g'am andisi yo'q bo'lib, ular ansorlardir. Әнсарла әзәлділла өз арысыды қаттық сүркіліш вә адават отлары өшмей кәген бір халық еді. Оланың енеді ені бір бөлік мұсылмалар бар еді. Олар муаджирладыр. Оланың әмі нәрсісі yo'qolgan, ular Мәдинеге араллы жинini жайлап chiqib elishgan, на ularning panogohi, на turmushini qamdash uchun ishlaydigan ish o'rni, на ularning jahondarchilik qilib turg'idek mablag'i yo'q edi. Bu musofirlarning soni oz emas. balki tag'i kundan kunga ko'payotadi chunki allohga va allohning rasuliga iymon keltirgan har qanday bir kishining hijrat qilib chiqishi farz qilib bekitilgan edi hammaga ayonki madina iqtisodiy taraqqiy qilgan boy shahar emas edi shunga uning iqtisodiy vaziyati tezli davolg'ishga uchirdi va mushunda qiyinchilik paytida islom diniga o'chmanlik qilguvchi dushman kuchlar madinaga qarta yerim iqtisodiy jazo yurgizganlikdan Мәдиненің сырттан кірдіған товар мықтары азлап кетіп, халқының тұрмышы зор дәрежеде дәхліге ұшырды. Ишкенчи. Мәдинедегі ярлық халықлар арасындағы техече мұсылман болмай тұрып атқан мушриклар мәселесі. Уларның мұсылманлар білән хөкімранлық талаш көде күш мадары жоқ еді. Уларның ішіндегі бір қысымлар bu yeni dinga nisbatan dargumon bo'lib, ajdodlarining tutgan yo'lini tashlag'isi kelmay, ishkilinib turayotgan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va musulmonlarga qarta dillarda adovat va suiqasd pilonlab yurmaydi undaqlar uzoq o'tmayli ixlosmand mo'min bandalardan bo'lib ketdi ularning ichida yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga qarta ko'ngilda qattiq o'shmanlik va ig'ir adovat saqlab yuradigan bir bo'lak kishilarmi bor edi lekin ular musulmonlarga oshkora jang e'lon qilolmaydi balki tehi zamonning shart sharoitiga beqib musulmonlarga qarta nailaj do'stlik va sadoqat izhor qilib yuradi bularning kotibishi abdulloh ibn ubay ibn salol degan kishi bo'lib avs va hazraj qabilleri boğaz urushidan keyinla uni o'zlariga sardor podshoh qilib tiklab olmoqchi bo'lgan buningdan ilgari ular bir kishi atrofiga mundoq uyushib birlikka kelgan emas va uningga toj kiydirib xonliq maqomiga ko'tarish uchun uncha marjon tizib xalliq toj tayyorlayotdi ushtumtut madinaga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelib qilib kishilar uningdan yuz o'rib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yuzlanib ketdi shundoq bo'lmagan bo'lsa u madina xalqiga podshoh bo'lay deb qolgan edi shunga u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mening bo'g'isi xalliq o'rnimni tortib oldi deb qaraydi va uningga ostirtin o'chmanlik saqlab yuratdi Әмма о бәдірі ұрышыдың кейін vəziyyətinin onun üçün faydasız tərəbə yüzləniyətqanlığını və məşındaq yirik əqidəsi bilan turiyəsə dunyoviy manfaatlardan nurg'un nabdin quruq qoladiganligini ko'zda tutib o'zining tashqi jihatda musulmon bo'lganligini og'zaki jakkalab qo'ygan edi lekin u dilida kufrdan voz kechmagan edi abdulloh ibn ubay payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga və musulmanlığı ziyankeş qılalığıdək fürsət tapsılıq oldun bəməydi və onun o padişah boğan təqdirdə eriş ehtimalı boğan əməl mənsəblərdən məhrum qalğan kandidat əməldar adamları onunla yakından həmdəmdi bulub, onun suikastlik planlarını işqə aşırışqa küçəb mədəd berətdi. Texi ular bəzidə özlərinin bu rəzil planını əməlgə aşırış üçün ayrım vəqələni peyda qılıb, qismən saddı musulmanlarını qalqan, va laxşigir orunda işiltətdi. Üçüncü, Yahudilar meselesi. ular yuqorida so'zlab ötkünümüzdək hijoz təvəlligigə aşuralar va Rumluqlarının zulmidan qochib kep qalğan xalqlar. ular aslida ibron millatiga tava xalq bolsunmu, lekin ular hijozga ko'chib kelgandan keyin kiyim kechak til va madaniyat qatorliq jihatlarda tamamilə arablashib ketgan edi Ularning qabila nomlari va shaxslarning ismlarimi arabcha atalgan edi hatto ular bilan arablar orasida qudibojliq va kuy o'g'illik munosabatlarmi borliqqa kelgan edi lekin ular o'zlarining millat erqi tavaligini qat'iy esidan chiqarmay arablarga mutlaq qo'shilib ketmagan edi balki o'zlarining isroil yahudi millati bo'lganligidan faxrlanadi arablarni boz intayin haqir tuvan ko'radi ularni madaniyatsiz yovvoyi maxluqlar tuvan tabiqadagi savodsiz to'mpaylar degan ma'nini ifodalaydigan ummi degan atalg'i bilan ataydi arablarning mol mulkini yavilish ular uchun durus. qandoq usul bilan yavosi bo'ladi deb qaraydi ular mu'minlarning meliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi sura al imron 75 beshinchi oyat Оланың дин тарқытыш қызғылықымы йоқ еді. Оланың динні сәрмайысының бар йоқы пәкәт палчылық, сехіргерлік, дәмкәшлік, дуа көйлік вә ваказала болып, олар шу нәрсілі арқылық өзлеріні білімлік, fazıl roy yetekçiler deb qaraydi. Yahudilar hunarvanchilik, tijorat va mashat fanlariga moyir xalq edi. Shunga ochliqdan, yel yemish, shakar, aroq va kiyim kechak qatorliq tijoratlar asoslig'i shularning qo'lidan chiqadi ular ochliq rag' va aroq sharoblarni sirtdan kirgizib qo'rma qatorliq yerlik mahsulotlarni sirtqa chiqaradi buningdan boshqa yana nurg'un pul tepish usullari bor bo'lib buning bilan arablardan hasilab foyda oladi ular yana buning bilanla qanoatlanib qolmay jazoni xo'rliq bilan shug'ullanadi ular arab peshivolari va yurt oqsoqollari shoirlarning madhiyalariga erishib olishi va xaloyiq orasida yaxshi nom qozonib olishlari uchun sarf qilishga uzun muddatli qarz berib ularning yer zimin bog'voran va dal daraxtlarning hammasini go'riga tutadi keyinchi osta osta hiliqi yer ziminlarning hammasini o'zlarining mulk ziminiga aylantirib oladi ular hiligar qora niyat suiqasdchi fitnaxo'r va aldamchi hadisili qo'shni arab qabilalari o'ttirsida adovat ва o'shmanlik urqini chachatdi Ва bu qabilalarga sezdirmasdan o'zlarining yoshirin heli nayranglarini ishqa selib ularni o'zaro so'qishtiradi shunga qo'shni arab qabilalari necha avlod davom qilgan qonliq urush qatlonchiliklarida davomli jiddiy holatda o'tgan edi qachonki bu urushlarning o'tlari o'chib istutaklari tarqilishga boshlasa ularning zaharli qo'llari yana ko'say bo'lib urush zedilarini qayta tatlab arab qabilalarini rosa kuch kiritib qo'ygandan keyin darhol o'zlarini chetga elib bu bechoralarga kelgan kelmishlarni tomosha qilib qarab o'ltiradi ular tegi buni oz deb urushayotgan har qaysi taraflar chiqimdan qo'rqib urush to'xtatmasin uchun ularni yuqori o'simli qarz bilan ta'minlab turadi ular bu suiqasdi orqali bir chalmada ikki paxtagini tang so'qadi yana ular bir jihatdan o'zlariga xos to'pilangdan to'g'ash o'g'irlaydigan xususiyatga varislik qilsa yana bir jihatdan hassilab o'stirib jazoniga yo'l berib zo'r iqtisodiy unumga erishadi hijrat mazgilida yasirib madinda asoslig'i uch cho'ng yahudi qabilasi bor edi ular birinchi bani qaynuq qabilasi ular hazrat qabilasidagilarning ittifoqdoshlari bo'lib o'ltiraq o'rni madinaning ichiga joylashgan edi ikkinchi bani nazir Üçüncü Bani Qurayza. Mazkur iki qabila Arablardan Əvəz qəbiləsindəkilərin ittifaqdışı idi. Bu iki qəbilənin oltıraq joyi Madinaning sırtıdıraq bo'lib, shahar atrofiga yaqin edi. Mana bu uch putliq Yahudilar Oçqa Əviz va Xəzrəc qabilalari oturusunda uzoq zamonlardan beri uruş otlarını yalqıncıtıb, pəsiyib qalsa ulğaytıb gəldi. Hətta bu as urushida har qaysi Yahudi qabilalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib bevosita jangga qatnashdi yahudilarning islom diniga qarta o'shmanlik va adovat nazri bilan qaraydiganligi tabiiy edi u bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi shundoq bo'lgan bo'lsa-da, ularning nafsoniyati bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar edi uning ustiga islom davlati kishilar orasidagi gena adovat dog'larini yuyib chechilong'u qabilalarni inoq o'tishga tashabbus qiladi va ishlarda samimiy oq ko'ngil bo'lishga tijoratni to'g'ri odil yo'lni tanlab halol va pokiz rizq bilan kupoyalanishga chaqiradi bu tashabbus madina tavalligida uzundan beri tirkishib kelayotgan arab qabilalarini o'zaro aplashtirib um inoq qarindoshlardan qilib qo'yishi mumkin Bu çağda bu qabileler Yahudilarının zehirlik çangıldan qutulup çıkıp alattı da ularının ticaret bazırı kasatlaşattı ve baylık tügminini çörültü vatkan cazan horluq bazırdan mı məhrum qalattı. Belki texi bu qabileler uygunup Yahudilar cazan horluq yolu bilen buluvağan aşı mal mülüklerini hesaplap çıkışı, andın üsüm üçün Yahudilara tatqızıp koygan yerzimin ve bağ varanlarını qaytırıp ilişki hareket kılışımı mümkün edi. Яһудылар ислам дәвләте мәдәниятендә йылтыз тартышка башлагандан бери юқорқы ихтималлыкларны аллақачан тәмләп bo'lgan edi. Шуңа ular bu oyni damallıqı aşkarlamağan bolsumu, lekin İslam diniga va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarta u Madinaga kelgan tunji kundan e'tiboran nayt qattiq qilib keldi. Yahudilarning bu qursoq og'riqlari Ibn Isaq rahimulloh Ummul Mu'minin mu'minlarning onasi safiya roziyallohu anhadan naql qilgan mundoq bir voqealik bilan aniq oshkorlanadi safiya binti huyay ibn axtab roziyallohu anha mundoq degan man otamning va tog'am yosirlarning ang orzuli qizi edim har qachon bularning qishidan o'ssam ular meni qo'ldan qo'lga elib o'ynaydi boshqa bolalar bilan ancha bo'lmaydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga qadam tashrif qilib quba kandida bani amr ibn avf marisiga tushganda otam huvay ibn axtab bilan tag'am abu yasir ibn axtab ikkisi bir kuni atdigan payg'ambar alayhissalotu vassalamning qishig'i kirib ketdi ular kun o'ltiray deganda ondan qaytib chiqishdi ular ro'yi tushgan va boshlarini tuvan sog'an holda noiti ruhsiz so'rilib moatdi bu chog'da man odatim bo'yicha ularning oldiga o'ynaqshib bordim ularning hech qaysisi meni quchig'iga ilibmi qo'ymadi از برای خدا من اولان خوشیم مسلم اندیشلک ترلب قاقل قدن هیچ قایسق ارکلب خریم مدم من تاگم ابو یاسر نان استاکی تویتب آدم اوبی ابن اختب بلن آشو شما الله بلن قسم آشو شو اونو تونم سن و چکم شو دب جزملشترالم سن البته اونو قرتا خاندا قرار کردم آیاتل بولد که من اونو قارش deyish manganligini angladim. İmam Buxoriy rahimullohning Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishi haqida rivoyat qilgan hadisi buni kuchaytirdi. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu Yahudilarning katta ulamolaridan biri edi. U payg'ambar alayhisolatu vasallamning Madinaga kelib, Bani Najjar mahallasiga tushganligini anglagandan keyin darhol uning oldiga kelib, uningga payg'ambarlardan boshqa hech kishi bilmaydigan bir qancha suolni tashildi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suollariga bergan javoblarini anglab shu hamon uning rost payg'ambarligiga iymon keltirdi ondin u ey rasululloh yahudilar to'qmatxo'r yuzsiz xalq ular mening musulmon bo'lganligimni bilib qolsa sening oldingdili qorlig'ili turdi shunga avval ulardan mening ahvolimni so'rab boqqin dedi shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yahudilarni chaqirtishga odam yevatdi. Uzaq o'tmay ular yetib keldi. Bu chaqda Abdullah ibn salom uyiga kirib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan Abdullah ibn salom qandoq odam deb so'radi. Ular u bizning katta o'limoyimiz, o'limaning o'g'li, fozil, yaxshi odimimiz, yaxshi odimimizning o'g'li deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam navoda abdulloh ibn salom musulmon bo'lsa qanday qaraysizlar devidi ular birdek cho'qqon ko'tirishib ikki uch qatimdan alloh o'z panoyida saqlag'ay deyishdi shuning bilan abdulloh ibn salom roziyallohu anhu ularning oldiga chiqdida bir ollohdan boshqa hech iloh barhaq yo'q haqiqatan muhammad allohning bandisi ва элчисидир" deb guvohlik берман деди. yahudilar "У numussiz numussizning pushti deyishib uningga haqorat qilg'ili turdi yana bir iborada abdulloh ibn salom roziyallohu anhu ey yahudalar jamiyasi allohdan qo'rqinglar yak yegani olloh bilan qasamki sizlar bilasizlar u cho'qim allohning payg'ambari uning epkagini haqdin degan edi ular yolg'on etding yolg'on deb cho'qirishib ketdi mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Мәдинеге кірген күніділа яғудыладың аған тұнжы сынақ еді. Демек, оланың әммесі ішкі жәетке пайдасыз амылла еді. Әмма ташқы жәетті яныла ислам денінің әшәдді дүшміне Құрейш мүшіріклер болып, ола 10 yil mobaynida musulmonlarga qo'rqitish tahdid silish har jihatdan qisish osh qo'yish va jazolash siyosatlarini yurgizib chidg'usiz azob oqibatlarini yog'dirdi va ularga tartiblik, nishonliq tadbir tashviqot elib berib, ideya jingi qo'zg'adi. Musulmonlar Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lib edi. Ularning mol-mulk, uy-besat va yer zaminlariga chang selib, uni musodir qilib oldi. Ularni balachaqa, xotin-qizlardan ayirib etdi. Balki texi qo'liga tushibli qolganlarni hapsiga oldi va qiynab azobladi. Ular buninglik bilan cheklanmay, da'vat yetakchisi muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'ldirib uni va uning da'vatini biraqli yo'q qilish suiqasdini pilonlashdi bu suiqasdni ijro qilishda qilchi bexastalik qilmadi lekin qo'lidan keladigan barliq yovuzliklarni qildi va mushu ishlardan keyin musulmonlar besh yuz kilometr yiroqlikdagi bir zaminga jinini joylab berib edi ular yana o'zining haram aholisi baytullohning boshqurg'uvchilari bo'lish sifati bilan arablar orasidagi diniy va siyosiy o'rni va ustunligidan foydalanib kang ko'lamda siyosiy hujum qo'zg'ab arab yerim orolining har qaysi bulung pishqoqlaridagi arab mushriklarini madinaga qarshi turishga kuch kiritib hatto madinaning iqtisodining yermini qamal qilib o'lish oldiga qistab keldi natijada bu yerga panohlanib kelib olgan musofirlarning soni kundan kunga eshiyotgan bir paytda uning sirtdan keladigan kirim miqdori borgan sira ozlab ketdi Шуның билан Мәккелек сомигер тағутлар билан мусулманлар o'ttirasidagi bu yangi vatanda qat orada cho'ng bir urushning бериши berishi muqarrarlashib qoldi. шундай турса, tursa, qandoqsiga бериши berishi muqarrarlashib бу bu urushga musulmonlarni sababchi degili bo'lsin. Musulmonlarmi o'zlarining mol-mulk va uy zimlarini musodir qilganidek, bu zolimlarning mol-mulklarini musodir qilishi ва va ularning musulmonlarning ustidan o'ynatayotgan qonli qamchilarini ularga tanglishi Худди xuddi musulmonlarning hayotimi eg'ir xavf ostida qoldirilganidek ularning hayotimi xavf ichida qoldirilishi va turmush yo'llariga to'salg'i qiyinchiliklarning paydo qilinishi zarurdir albatta qisqasi musulmonlarmi ularga ularning musulmonlarga tutgan позиция ва harakatlarga asosan muomala qilish kerak shunda qilgandila ular musulmonlarni yo'qitish va ularni tup yildizdan quritib etish degan xam xiyoldan voz kechib tinchlik yo'lini tanlashi mumkin mana bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning alloh taoloning elchisi ummatning diniy rahbari va qo'shinning qo'mondoni bo'lish sifati bilan madinaga qadam bosgan dastlabki mazgilda duch kelgan hal qilish zarur bo'lgan masala edi haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Мәдинеде өзінің рәкбәрлік ролыны оддан жари қылдырды вә әр бір қауымге өзге лайық мекір шәпқат мұкапатыны еткізді вә яки жаза шарабыны ішкізді. Кән қоллық, әпочаллық, мәрхәмәтлі, үч иліш вә қатты қоллық қылыштың әмеші ғалып келді. Ақыры бір қанчыл ішчеділа ерім аралының сияси оқуқы, ислам денінің вә мұсылмаларының қолығы өтті. davomi bor